Jien Loda Stas hawn fl-istudju ta' Net FM nagħtikom merħba żis-semja. Għal darbohra ninsab hawn biex inlaqakom ma' riċerkatur f'dan il-programm li jġib l-isem mill-arkivi. Dan qed jixxandar ukoll fuq is-sit netfm.com.mt. Nittama li dawn il-mistiedna qed issibuhom interessanti bir-rakkonti arkivistiċi fir-riċerka li qed iwasslu. Il-mistieden tal-lum diġà kien ġi f'wieħed mill-programmi tal-bidu. Dan huwa Michael Buħaġar li l-lum ħajkellimna fuq il-dokumentazzjoni li wieħed isib fl-arkivju notarji l-belt fi żmien l-okkupazzjoni tal-Franċiżi f'Malta bejn l-1798 u l-1800. Dokumentazzjoni b'relazzjoni tal-ħajja Maltija fl-atti tan-nutara attivi fi żmien l-epoka Gallika. Michael eh, gradwa fil-qasam arkivistiku b'sena l-oħra iżda ilu snin jaħdem mod volontarju fl-arkivju tal-parroċċa. Illum huwa arkivista fl-arkivju tal-Arċidjoċesi ta' Malta fil-Kurja tal-Furjana. Bi pjaċir fl-istudio ta' NetFM nilqa lil Michael Buħaġar. Grazzi Michael li erġajt il-qajt eh, l-istedina. Fl-ewwel eh, programm li kont mistieden hawnhekk eh, kont tkellimt fuq l-arkivju parrokjali ta' Zebbar. Illum Ħa nsorġu fl-Arkivju Notarili fil-Belt fi Triq San Kristoforu li riċentement ġie restawrat u inti ħdimt b'mod volontarju fir-riċerka li ħa twassal l-għarfien tagħha propju f'dan il-programm. Nirringrazzjak ta' din l-istedina li erġajt għamiltli u pjaċir tiegħi. Jiena bdejt immur f'dal-Arkivju tan-Notara kien qed isir anke naqra promozzjoni li hawn dal-Arkivju sabiħ u għadu ħafna minnhu mhux skopert allura qisek Tieħu pjaċir li tmur, ħa tisq dejja, taf li ħa ssib l-affarijiet ġodda, ħa nagħmlu hekk. U anke bdejt immur hemmhekk biex insib affarijiet kif minħabba r-rabta tiegħi mal-parroċċa. Tajjeb li nsemmu il- Relatati mal-parroċċa sewwa. Ekku, tajjeb li nsemmu l-kontribut li qed jagħtu f'dawn. eh, Fondazzjoni, eżatt, li ekku, tieħu me- ħsieb li- il-fondazzjoni tal-arkivi notarili li mmexxija minn Joan Abela u hemm diversi volontiera magħha, anka daw li jmorru hemmhekk biex jieħdu ħsieb inatfu l-kotba, eċetera. u wkoll dawk li jagħmlu restawr li jitħallas anke l-ispejjeż tiegħu x-xogħol tagħhom mill-fondi li tiġbor din il-fondazzjoni permezz ta' sponsorships. Ekku, tajjeb li ngħidu li l-Arkivju Notarili riċentament ukoll waqa' taħt l-Arkivju Nazzjonali. Nazzjonali, eżatt. Michael, kont qed issemmili r-rabta tiegħek ma' dan l-arkivju. Ekku. l-interess tiegħek vis-à-vis ir-riċerka li kont qed tagħmel għal f'Ħaż-Żabbar. Jiena proprjament mort infittex xi kuntratti qrib din l-epoka ta' żmien il-Franċiżi. U bdejt ninduna li apparti f'din l-epoka hemm diversi kuntratti interessanti. U mbagħad bdeda jibda l-kurżità tiegħi kif dawn in-nies Għax aħna konna nisimgħu ħafna għaw diversi kotba kemm batew il-Maltin u qishom il-ħin kollu qed jiġġieldu. Michael, l-interess tiegħek għall-perjodu Franċiż, l-epoka Gallika. Ekku, jiena jiena kien jin- beda jinteressani speċjalment bin-notar li qed jagħmel rekord ta- fuq l-atti notarili tiegħu ta' l-attività li qed jagħmlu l-Maltin. Jiġifieri daw pereżempju xorta baqgħu jsiefru, xorta baqgħu jesportaw il-qoton, xorta baqgħu ibijaw il-ħmir u l-baqar lil xuxin li daw mbagħad qed jiġu rekordjati qudiem in-notar ħabba li jridu għat legali. U daw kienu kollha qed jagħtu kulur il dis-sitwazzjoni mhux qed ngħid kienu kontenti ta' ma imma li minn li aħna għażmin twil pinġenja bħala miżerja kbira totali. Kellek daw in-nies saħansitra ġol-belt qed jagħmlu l-kontratti fuq affarijiet tagħhom ta' kuljum. Qed jagħmlu testmenti li minnhom noħorġu ħafna affarijiet. Michael, l-istorja kważi tikkundanna l-Franċiżi. Iva. U anka mħabba li aħna għazmin twil konna taħt l-Ingliżi li daw rridu juru li huma s-salvaturi tagħna metri kienu il-Maltin li rebħu l-Malta, mhux l-Ingliżi rebħu l-Malta, ġifieri daw ġast u fil-fatt kienu jgħiruhom biha ħafna qabel l-Indipendenza, li intom ħadtu ġejtu hawn u bqajtu hawn speċi. Għal-benefiċċju ta' semmija l-epoka Gallika il-żmien tal-Franċiżi f'Malta beda mit-12 ta' Ġunju 1798 u ntemm fil-5 ta' Settembru 1800. U fid-dokumenti li inti riċerkajt fl-arkivju notarili, Ħa naraw ix-xenarju soċjali wkoll f'dawn f'dawn il-dokumenti. Ovvjament jiena l-iktar li dħalt fih huwa x-xenarju soċjali u kif daw in-nies qed jinteraġixxu flimkien waqt li għaddejja din il-gwerra. Ġifieri de kien hemm gwerra, tista' tgħidilha anke ċivili, kellek nies tal-istess familja qegħdin il-belt qed qegħdin biħġarhom mal-Franċiżi u familjari tagħhom qegħdin barra jiġġieldu kontra Dak l-ideal, jiġifieri. Kellek nies favur il-Franċiżi fosthom. Il-Repubblika Franċiża. Fosthom Nikolo Zwart. Li mar li mar mar Franza mar eh, magħhom. Fil-fatt minn dokumentazzjoni li nstabet minn Blondi u anka ġi traskritta u Malta ġifieri f'pubblikazzjonijiet marru numru sostanzjali ta' nies mal-Franċiżi meta telqu minn Malta. U dawn ingħataw safe passage jiġifieri mill-Ingliżi. Spiċċaw ħafna minnhom Korsika, ma' vassalli fosthom, qiegħed hemmhekk. Infatti illum għandna anke d-deskrizzjoni ta' wiċċ vassalli kif kien minn dan il minn dan id-dokumentazzjoni li nstabet f'Franza. Vassalli kien favur il-Franċiżi. Vassalli kien favur l-idea repubblikan ta' Franza, l-Enlightenment, eċċetera li Anka kien wasal għaw Malta. Mhm. Qed nitkellmu jisu f'nofs is-seklu 18. Seklu 18 beda ġifieri daw. U anka minn ma kienx xajja ngħidu ma kienx jaf jaqra kien qed jisma' ċertu diskors. Eh, kellek nis Maltin li marru jiġġieldu fir-Revoluzzjoni Amerikana li dik kienet kontra l-monarkija pratikament sewwa ġifieri. Eh, ġifieri kienu kienu jafu daw iċ-ċaqliqiet li kienu qed jiġġieldu mal-Franċiżi ma' minħabba li l-Ordni beda jibgħat is-suldati mal-Franċiżi sewwa. Michael, Fi żmien il-Franċiżi Malta kienet maqsuma f'distretti. Ekku. Kif kienu dawn? Bdiet, eh, ngħidu qisu twaqfu l-konsilli lokali tipo ta' tal-lum. Miktar, eh, eja najdu l-om konsilli reġjonali, għamlu għek. L-ideal. Il-municipalita. Michael, l-ideal tal-konsilli lokali fl-1993 kien propju fuq dan ix-xenarju. Dan ix-xenarju. Li Malta tinqasam eh, f'distretti eh, reġjonali. Iktar milli kull kantuniera. Għandek konsil. Għandek konsil, il-fat li eh, qudiemek ġili ikun konsil liħor. Ejwa, eżatt. Ġifiri da kienet waqfu dal-municipalitajiet. Kif kienet maqsum? Kellek, kellek diversi ġifir madwar Malta, kellek il-Belt u l-Kottone, il-Belt u l-Furjana ġew magħrufa bħala municipalità tal-Punent, waqt li l-Kottonera kienet magħrufa bħala municipalità tal-Lvant, u mbagħad kellek gruppi ta' rħula li li twaqqfu f'municipalità għalihom. Daw pratikament ma nistgħux ngħidu li dan nies li kienu f'dal-municipalitajiet kienu bil-fors favur il-Franċiżi għax ħafna minnhom kienu ġieli anke qishom imġegħla jaċċettaw din il-pożizzjoni li eh, anke kienu qed jagħmluha b'mod volontarju, dan ma kienx qed joħroġ flus il-Gvern Franċiż għaliha. Sawa. Michael, l-impatt li ħallew il-Franċiżi? Jien li nara żgur eh, li ħallew impatt ukoll anka fuq l-identità tagħna, fis-sens apparti li da imbni dil-perċezzjoni li daw kollox ħażin għamlu. E, però, però dik il-ġlieda li saret mill-Maltejn għal biex rebħu din il-gwerra u anka mbagħad biex li huma baqgħu jgħidu aħna ċċettajna l-Ingliżi. Di baqgħet tinstemma ġifieri nistgħu ngħidu sa kważi l-indipendenza tagħna. Per eżempju Borċelovir, ġifieri dak tam tagħmel qabżitlu, literalment qabżitlu għax l-Ingliżi jridu jtuħ xi għaxar telef. Allom mela jiena s-sagristan ġejt niġbor iċ-ċekċik jew. Qallhom aħna qed niklejmjaw ir-rights, id-drittijiet li diġà kellna. Li hija interessanti ħafna da għax huma, il-Maltin meta ġew l-Ingliżi, huma talbu li jkollhom gvern rappreżentattiv lokali, kif dejjem xtaqu. Sewwa? Ġifieri l-Ingliżi dik għal 120 sena ma tawilniex. Kienu jagħmlu kunsill, kienu jagħmlu hekk, imma 1921 tawna l-ewwel kostituzzjoni, dawn meta fettilhom ħaduhielna. għax it-tlet darbit oħra, ġifieri 1958, eċċetera. Ma kien, 16 ta' Lulju 1798 daqqa ta' ħarta l-arkivistika tista' tgħid tal-arkivju u l-istorja ħarġet ordni uffiċjali biex il-manuskritti u l-kodba meqjusa bħala karti eh, bla użu jintużaw bħala karta riċiklata. Kommenta fuq għadi. Jakku, daw kellek ġifiri Kellek l-arkivju prattikament tal-Ordni, bdew jiġbru anke arkivji oħra ta' qrati soppressi u jgħaqqduhom flimkien. Fosthom kien hemm ukoll il-librerija ta' Mikiel Anton Vassalli. Mikiel Anton Vassalli dik eżatt dik imma però ġiet wara mal-imblokk meta bdew l-imblokk. Hija xorta l-istess storja. Daw kienu ddeċidew li daw il-karti mhux tajbin Jużawhom għall-iskrataċ. Jużawhom għall-iskrataċ u l-parċmina l-istess jużawha għall-iskrataċ tal-kanuni għax ovvjament riedu iżjed. Eh, ta' Michele Anton Vassale dik kienu daru għaż-żebbuġin fl-ewwel jiem tal-imblok ħabtu għaliha sab ir-riċerka tagħha u anka pubblikata fi ktieb Carmenu Bonavija fejn sab il-lista tal-kotba li kellu. Interessanti. Li interessanti immens. Għax inti trid tduna l-mikil għandhom wassal l-idejat tiegħu x'kienu x'kien qed jaqra minn fejn ħareġ id-dizzjonarji eċetera. Kien eh, tella lecture għaż-żabbut. Żabbut stess fi triq iva, mama. Ekku, ekku. Kienet interessanti ħafna. Ħafna, ħafna. Eh, umbat, ovvjament, biżmien ippubblika. U fortunatament, għal-inqas ma tlifnix il-biblioteka, imħabba ċertu Gaetano Bruno ftit nafu fuq u da. Li bejna jdu blas tijaw apposta mela, probabli. Salva l-biblioteka għax imbagħad il-liġi nbidlet hawn ma tawx każ. Michael trid tqis li fir-rekords tal-ħlasijiet tal-ordni hemm diversi volumi mitlufin. Ekku. Jista' jkun li tiġa leħ u ntużaw. E, jista' jkun iġifieri kif qed tgħid inti ma waħlux kollox fil-Franċiżi ta' xi mbagħad tintuża anke skuża di. Imma jista' jkun li intużaw għal dawn l-affarijiet. E, Da, ġifiri, anka kien hemm każi ġifiri f'arkivi oħra li kien hemm per eżempju naf gazini qabdu rekords antiki tal-gazin untużaw biex għamlu l-iskratax tal-muskatterija jew l-mortali ġifiri. Jaħasra, jaħasra. Jaħasra, tifhem u kien hemm nuqqas ta' talim ukoll. Michael, fir-riċerka tiegħek inti, tajjeb li ngħidu dan kien paper li inti ktibt flimkien ma' Dr. John Abela, ippubblikat fil-ktieb fuq il-passi ta' Vassalli. Dawn huwa ktieb fuq ovvjament li jikkonċerna fuq Vassalli, imma aħna għalkemm ma dħalniex dirett fuq Vassalli għax kien hemm min daħal anke fil-kuntratti li għamel Vassalli li nstabu fl-arkivju notarili, aħna ridna noħolqu l-kuntest ta' Żmillin Blok fejn kien qed jgħix Vassalli prattikament, jiġifieri dan ma kienx bniedem maqtugħ mis-soċjetà sewwa. U rnexxielna mill-atti notarili noħolqu dan il-kuntest x'kien qed jiġri fuq in-naħa ta' ġewwa tal-belt u anke barra s-swar sewwa. Tagħmel referenza għal dokument għal volum ACM qed ngħid b'referenza għall-arkivju tal-Katidral Mixxellanja 136, il-magħruf bħala l-blokko. Għalli ma raġuni. Eh, dan fih interessanti hemm hija l-kapitolazzjoni tal-imdina. L-imdina waqgħet qabel ittieħdet il-Belt Valletta. U fihem Ġifiri għandek kopja ta' ta' din il-kapitulazzjoni li interessanti u kol saret mill-Università, mill-ġurati tal-Università, dan huwa l-gvern ta' żmien il-Medjavali, l-Università ta' Malta, li ejja ngħidu ġiet rikonoxxuta mill-Franċiżi biex għamlu l-kapitolazzjoni magħha. Sew, l-Università mhux eh, mhux l-Università tal-Talim. Qed ngħidu t-tipo tal-Parlament Malti. Ġifiri da, li kien medjavali l-kavallieri baqgħu baqgħu jirristrinġulu drittijiet tiegħu, però kien jirrappreżenta l-imdina u kellhom ċertu orgolju għal jihda. Għal xi żmien kien eh, fil-Banka Ġuratali. Fil-Banka Ġuratali, eżatt. Eh, hemmhekk kien is-seda tiegħu nistgħu ngħidu sewwa. Eh, u daw kienu kienu ġifiri għamlu dil-kapitolazzjoni. Barra minnek f'dak id-dokument interessanti hemm ukoll il-minuti tal-Kongress Malti u hemm xi dokumenti oħra, pereżempju anke l-għotja ta' kopja tal-għotja ta' Napuljun tal-katidral il-konkatidral ta' San Ġwann il-Knisja Maltija. Hemm kopja tagħha, l-oriġinal tinsab anke l-kurja dik. Interessanti. Michael, x'impatt kellu l-arkivju notarili fl-irvell tat-2 ta' Settembru 1798, propju fl-Imdina? Ekku. Fl-Imdina kien jinżamm l-arkivju tan-notara dawk li mhumiex prattikanti jew inkella dawk li mietu, and ovvjament inti notar ma jistax jiddisponi mill-arkivju tiegħu jekk ma jtihomx lill-gvern jew inkella lil notar ieħor li jżommhom hu. U daw kienu se jispiċċaw ħażin ħafna dad-dokumenti. Imnalla kien dak li llum ngħidulu n-notar tal-gvern li kien qed jieħu ħsiebhom hemmhekk. għax żammhom milli jagħmlu din il-ħsara irreparabbli. Hemmhekk qed nitkellmu kien hemm dokumenti tal-xisimhom hawn tas-seklu tas-seklu tal-medjavali prattikament tan-notara medjavali llum huma importanti ħafna sew. Tal-1500. Tal-1500 dak l-epoka sew, ġifieri probabbli kieku ma żammhomx il-kantelina llum kieku ma teżistix. Sewwa kien qed issir xi skrataċ. Ekku. Michael, l-atti tan-Nutar Emanuele Vitali, Emanuele Vitali ta' kontribut kbir. Kien inħatar ukoll Kmandant Suprem Militari tal-Assemblea Nazzjonali. Hu baqa' jaħdem sal-1800, ġifieri sa l-aħħar kuntratt li għamel dak fil-volumi tiegħu ssibu meta ntemm l-imblokk tal-Franċiżi. għax imbagħad kien anke laħaq gvernatur ta' Għawdex. Manuscript 1118, 1118. Ekku. Imma fi żmienu wkoll bdew isiru reġistri. Ekku. Eh, reġistri propja kienu jisiru. Kienu Ovvjament inti għandek. Nistaw nispiegaw ftit kif taħdem is-sistema ta' notar. Għandek l-atti oriġinali, dak fej kollok il-firem oriġinali, eccetera, ikun hemm manka ġili il-notar jaqta' u jagħmel nota fil-ġemp ġeneralment, ma setax għatta paġna per eżempju. U għalek iħallu l-aspett eh, iħalli l-marġina diplomatiku, iħalli dik l-ispazju eh, fil-ġnub. Eh, Umbat um, fl-axħar tas sena li għada sal-lum, il-notar jikkopja daw il-reġistri, il-lum ovvjament il-serb kompjuter, eccetera, ma saftet snin lu kien għadu jikkopjom tajb prajter jew xi ħaġa sawa. u anke bl-idej, u di tingħata tiġi depożata għadha fl-arkivju tal-Gvern. L-oriġinali ġew depożitati fl-arkivju tal-Gvern. Il-kopja tinżamm minnu sakemm jew hu jmut u jgħaddiha lil ħaddieħor jew inkella l-familjari tiegħu jgħadduha lill-Gvern, il-kopja tiegħu sewwa, però l-oriġinali kull sena tintbagħat lill-Gvern. Issa, allura jiġu definiti b'hemm messe, mess manuskript u l-ieħor għal reġister il-kopja tissejħ ir-reġister. U hemm l-arkivju Mikil Anton Vassalli. Hemmhekk issib l-atti oriġinali. Hemmhekk ġifieri jista' jintuża wkoll, ġifieri jintuża ħafna minn notar hemmhekk iktar milli mir-riċerkaturi, però hemmhekk ukoll għandhom teżor kbir ta' dawn l-atti nota rejli. U jkolli mur antik daqshekk. Mur antik, hemm hemm ċertu ovvjament għandna ċertu reġistri li fadal il-kopja imma ma fadalx l-oriġinal. Sawa, e, però ġifieri jien naf jekk qed nitkellmu fuq data żmien l-imblok għandek għandek naf il-frem oriġinali ta' nies li kienu fl-assembleja sew mal-naħa tal-Maltin qed imexxu l-gvern tal-kampanja. U, per eżempju, ta' Vob Wali da qed jiegħed qiegħed ġol Belt Valletta, per eżempju, għax qiegħed ta' ġiet xi reċivuta annessa ma' xi kuntratt. Per eżempju, jew Dan Ġeli, per eżempju, wieħed minnu. Ġifieri daw għalhekk huma importanti wkoll. Michael, professjoni ta' nutar kif kienet? Fiż-żmien il-Franċiżi, fiż-żmien. l-epoka Gallika. E, bħala notar, eja ngħidu ojsu dejjem kien dak is-self-employed imma fda jaħdem għall-gvern, jiġborlu t-taxxi lill-gvern u fdat ukoll li jagħmel ix-xogħol sewwa b'mod legali. Ġifieri, inti qed issemmi żmien fejn għandek maġġoranza tal-popolazzjoni illitterata, imma qed tafda lil tal-bniedem aħna importanti fir-raħal ħanamlu hekk jew mhm. fil-belt fejn qed jaħdem li, li dan huwa huwa fdat biex jagħmel jirreġistra dan il-ftehim. Michael, abbuż, abbuż kien hemm. Abbuż dejjem ħassib u kien hemm u kien hemm forsi notara li ma jagħmlux ix-xogħol tagħhom sewwa, ġifieri daw ovvjament jien ma tħallx f'dak id-dettall, imma l-bniedem fej jkun ikollok daw l-affarijiet. Però kien hemm ukoll ċertu gborija li inti qed tagħmel da xogħol, ġifieri. li għadha, fis-sens fil-maġġoranza tal-professjonisti llum, għad hemm ċertu kburija li qed jagħmlu da xogħol sewa. Isuhom bħala professjoni ta' kittieba daw. Iva. Eh, kellek fil-fatt fil-fatt l-avukati ġili jajruhom li nara. U tinduna jiena pereżempju ġili naqra ġiġi xi ħadd ngħinu fir-riċerka, eċċetera, anke biex naqra pereżempju paleografija ta' riċenti tinduna kemm it-termini li qed jużaw in-nutara ta' dak iż-żmien, ta' 200 sena ilu, 300 sena ilu, kważi nqalbu għall-Malti u qed nużawhom biex l-istess jużawhom illum. Anke d-diplomatika jien naf ta' kif qed jikteb testment, li dan huwa b'saħħtu. Għandi l-ID card, eċċetera, llum jgħidlek all right, ġibt ċertifikat tal-mard li huwa b'saħħtu, juri li juri li m'hemmx mard tat-tabib, imma dak iż-żmien kien qed jiċċertifika li huwa mhux marid ukoll. Michael, Perjodu Franċiż, id-dokumenti, bit-Taljan u l-Latin jew. Għandek ħafna Taljan. Il-Latin kien beda jinqata' mill-notara għalkemm kien hemm min baqa' jużah imma beda jonqos, anke minħabba l-Kodiċi ta' de Rohan li esiġa li l-kuntratti minn 17, jidhirli 85, xi ħaġa hekk, jibdew jinkitbu bit-Taljan biss. Kien hemm xi notara li damu ftit, ovvjament daw kienu mdorin jiktbu għadhom jiktbu bil-Latin, però l-maġġoranza ta' dan iż-żmien mhm. huma bit-Taljan. Inti trid qis imma li ħafna mill-korrispondenza nistgħu ngħidu jew dokumenti eh, Franċiżi dejjem insibu il-kliem tal-libertà, l-ugwaljanza u l-fraternità. U għandek ukoll is-sens taċ-ċittadin. F'dawn id-dokumenti notarili, dawn evidenti. Iva, eh, ħafna minnhom eh, eh, mela daw l-ewwel ħaġa li kienu għamlu kienu meta ġew il-Franċiżi nagħmlu hekk. Waħda mill-atti tal-kapitulazzjoni mal-ordni kienet li l-atti notarili ta' qabel jibqgħu jgħoddu anke l-obbligi tagħhom. Għandek ukoll li issa biss minn issa l-qoddim li jitneħħaw it-titli nobiljarji, ġifieri, u mbagħad jibdew jibdew jintużaw il-kliem biss ċittadino jew ċittadina. Għandek ukoll li jibda jintuża l-kalendarju Repubblikan, li dak kien jinħadem b'mod differenti u anke. Tajjeb li ngħidu li l-kalendarju Repubblikan bażikament huwa differenti mill-ġranet mill-xhur u snin li tagħna. Maħdum fuq l-istaġuni, neħħi kull idea li ta' allat minnu mid-dati jew tip ta' nobiltà, min naf, jinbidlu l-ismijiet tax-xhur, eċċetera. L-Ingliżi reġgħu daħluhom. L-Ingliżi reġgħu fattaw Malta Kważi qatt ma qabad art ħa ngħidu hekk. Eh, Ifhem, f'rekords, f'dokumenti li hemm fil-Banka Ġoratana, eh. ġifieri dawk li huma rekords, dokumenti ta' tribunali u qrati, iva, perjodu tal-epoka gallika, insibu dawn il-ġranet u s-snin Propju bil-dik, eżatt. Eh, Jiena fil-fatt anke fir-riċerka tiegħi bħala man-notara sib pereżempju ħan semmi Giuseppe Bonavita da kien regorus ħafna da beda mill-bidu sal-aħħar. Da wieħed mill-kbar, eh? Kien anka kien kien apparti kien notar kapaċi, kien kien pro French ħanajdu kif jiġifieri dan. U baqa jiex ġol belt it-tul tal-imblok kollu. Familja, familja, familja ta' nutara da' iva. Bonavita. Mbeddek u jħet wara liħor, u kien hemm minnhom avukati, kien hemm minnhom anka avvanza u fil-qorti. Kif qed issemmi l-Bonavita tajjeb li nsemmu żewġ persuni li għamlu testment propju ftit sigħat, ftit sigħat qabel dawn ġew eh, xkubettati. Qed insemmi lil Dummi Kilxerri u Gulermu Lorenzi. Dun Mikiel Cerri nafu ħafna dwaru. Imma Guglielmo Lorenzi, min kien dan? Lorenzi kien korsar, kien korsar kapaċi ħafna, ġi Malta tifel żejr. E, sfortunatament fil-monument pereżempju tal-mejtin ta' dakinhar hawn li hemm il-belt fuq il-berġa il-berġa ta' ta' Aragon emmek fejn. Ta' Tony Aġus. Ta' Tony Aġus. Fortunatament, per eżempju, ma jissemmix da' Guglielmo Lorenz, jimkien laqasem jider, naraw l-dum Mikel Xerri u sħabu, Lorenz jisu minsi. Għalija, Lorenz kien il-bniedem, ġifiri għankam niddiskuti ħafna fuq da' suġġett ma li għam għawċi. Kien il-bniedem li li kien qed immexxu flimkien kienu qed immexxu huwa kien l-istrateġista militari ħanamlu hekk, jiġifieri dak kien jaf x'għandu jagħmel Ta' qed nitkellmu bniedem li saħansitra kellu fregata. Ġifieri kellu. Kien tal-flus, Mike. Kien tal-flus, imma kien tal-flus anke mill-korsar, mix-xogħol ta' korsar li jagħmel. Eh, kien ukoll ġifieri da pereżempju ħareġ għal korso darba minnhom għal staġun minnhom bġiex bastimenti f'daqqa, ġifieri kellu Eh, ma kellux flott, ma skwadra ta' żewġ bastimenti. Kellu biex jġielet. Kellu biex jġielet, u ġifiri marġo l-vant toħroġ lok il-flotta torka għalih. Litteralment toħroġ speċifikament biex taqbdu di. U minn flok jirtira jagħmel battalja kontrihom. Mix ċajta. Mix ċajta da qed issemmi qed jiġġielet ma' armata ma' forza navali trenjata. Sewwa, kien kapaċi il-bniedem. Eh, u jirbħilhom, jiġifieri jerġa' jiġi lura Malta, ingħata l-medalji mill-Gran Mastru, ġifieri kien qed jaħdem anke l-Flotta Rossa, fil-fatt hu kien jiftaħar li hu ġifieri f'kuntratti ta' qabel ovvjament dil-perjodu jgħid imsemmi bħala l-kavallier. Mal-Gżar Pietru. Għax kien mal-Gżar Pietru u anke mad-Żarina x'isem bħalissa l-isem tagħha ma jistax jiġini f'moħħi. Ġifieri kien magħruf sewwa fix-xogħol tiegħu. Ekku. Għawdex, kien hemm żewġ nutara partikolari, Leopoldo U Felix Calleja. U Felix Calleja. Leopoldo Batixel. Eżatt. U Felix Calleja. Min kienu daw? Daw kienu żewġ nutara qed jipprattikaw Għawdex Kien hemm iżjed, però ovvjament l-arki, Għawdex għandhom l-arkivju notarili tagħhom li jiena ma rajtx, jiġifieri bniedem jista' hemm fejn jagħmel iżjed riċerka żgur. Biss, hawn Malta, daw jidher li mbagħad trasferew ruħhom jaħdmu hawn Malta, ovvjament meta mietu l-arkivju tagħhom baqgħu Malta. Biss daw jagħtu l-istess stampa stampa ta' x'kien qed jiġri Għawdex f'dik l-epoka wkoll, jiġifieri So, per eżempju, l-tqajt xi ħaġa xi aspett partikolari. Per eżempju, jissemmaw hemm xi kontratti ta' Saverio li kien il-dan il-kap ta' Saverio Kassar li kien il-kap ta' Għawdex. Għandek imbagħad aspetti normali tal-ħajja ta' kuljum, da qed jikri lem, liħor qed jikri law jidħlu, per eżempju, daw il-Maltin li kienu eżiljati Għawdex għax qed bdew jaħsbu fihom ħażin. ħarġu mill-belt u kienu jitfgħuhom Għawdex allura dawn iridu pereżempju jikru post fejn joqgħod. Tibda ssib kuntratti ta' dal-Maltin qed jikru propjeta' f'Għawdex għax dawn iridu fejn joqogħdu avolja tifhem jiġifieri dawn dawn in-notara bix-xogħol tagħhom qed qed juru l-ħajja soċjali tan-nies f'dik l-epoka. Michael fil-Birgu kien hemm ċertu nutar Salvatore De Caro. Eżatt, da interessanti ħafna. Idli fuq. Dan, ovvjament, jider u koll anka li kienu mitħla tal-ideali repubblikani. E, biss, ta' għandu interessanti li kiteb nota fil-bidu bej 12, qabel 12 ta' ġunju 1798, kiteb nota li, li bija ħabba jisu jannunzja li ġew li nbidel il-Gvern ta' Malta qed jgħid li issa Malta nħatfet minn din l-ordni mir-Repubblika Franċiża. Ovvjament qed isemmi l-attijiet li baqgħu jgħoddu, biss imbagħad qed jgħid li għandek tuża l-kalendarju Repubblikan u da u u u u tneħħi titli nobiljari. Ġifieri, Ħafna dan- notara wkoll kienu qed Dan iżidu- Dekaro kien qed juża Ej, il-kalendarju Kienu qed jużaw il-kalendarju Repubblikan. Repubblikan, mhux hu biss. eh, Kien hemm oħrajn li flok jużaw il-kalendarju Repubblikan kienu jiktbu d-data bi bi stil Gregorjan u jagħmlu jew antiko stile ħdejha Jiġifieri stil l-antik jew VS. Vecchio stile. X'kien di? Biex għalkemm huma eh, issa jista' jkun 99% kienu anke jitfixklu kif jużaw dal-kalendarju għalihom ġdid. Ovvjament. Sawa, jiġifieri nużaw ukoll nuża l-internet biex Il-vecchio stile qed nitkellmu għal. Biex huma l-istil eh, l-istil antik, eżatt, il-Gregorian. Il-Gregorian. Li nużaw aħna llum. Eh, Ovvjament kienu qed jużaw hekk il-vekju stila biex huma jindikaw li qishom qed isibu loophole mal-liġi li kienet ħarġet. Michael, innutar Giuseppe Giusto Brignone, segretarju tal-Muniċipalità ta' Ħaż-Żebbuġ. Min kien dan? Da ovvjament kien kien nutar hemmhekk. kien involut ukoll iktar tard fil-ġlieda tal-Maltin kontra l-bliet assedjati li okkupati mill-Franċiżi. Din il-kamp tas-Sampra. Tas-Samra. Kien is-segretarju tal-Samra. Kien is-segretarju tal-battaljon. Ovvjament għandek notar, inti semmejt tiġa li dejjem jikdbu daw, ma tistax ikollok segretarju Aħjar minn dak. Minn notar, notar. Eh, kien ukoll iben notar ieħor Vincenzo Brignone, ġifieri li kien mit mit mit ftit qabel, ġifieri ftit qabel il-Franċiżi, qabel il-wassa tal-Franċiżi f'Malta. Eh, u Giuseppe Giusto Brignone jidher li li miet fi żmien l-imblokk kien, ma nafux eżatt biex imma jidher li kien miet fi żmien l-imblokk. Xi dokumentazzjoni interessanti. Eh, u interessanti, per eżempju, għal-bidu da jibda juża jibda juża da regoli kollha li semmejna regorazament. Mbagħad f'daqqa waħda jaqta jerġa' jibda normali. Saħan sitra, per eżempju, anka ċitta Rowan, li kien kuburi juża da beda juża mill-bidu, anka skont riċerka ta' Viktor Bonnici. Mhm. Eh, bda f'daqqa waħda jibda jaqtagħha u jibda juża kantone eh, zebbuċ. Sawa, eh, imma mbagħad jerġa' jibda jibda biċ-ċitta rowan, jiġifieri ftit wara Lulju. Eh, insibu li pereżempju ftit qabel il-wassa tal-Franċiżi wieħed mill-aħħar atti notari li kien ma' Stanislaw Lost. Michael Hanif u pawsa qasira inkomplu wara din il-kanzunetta mal-mistiden tiegħi Michael Buħaġar. Qed jixxandar fuq NetFM kif ukoll fuq is-sit netfm.com.mt. Il-mistieden huwa Michael Buħaġar li qed ikellimna fuq in-nutar attivi fi żmien il-Franċiżi. L-ewwel konna qed nitkellmu fuq in-nutar Giuseppe Giusto Brignoni. Iżda, Stanislaw Loste, Min kien dan? Dan kien persuna importanti f'Ħaż-Żebbuġ. Meta ġew il-Franċiżi kien ukoll kap tal-armerija ta' Ħaż-Żebbuġ. Iżda sfortunatament tista' tgħid iż-Żebbuġin infexxew fih, dan meta rieduh jiftħilhom l-armerija biex jieħdu l-armi fil-ewwel ġurnata tal-imblokk ħalli jqumu kontra l-Franċiżi li kienu telgħu l-Imdina biex jieħdu l-affarijiet prezzjużi mill-knejjes. Fosthom tal-Karmnu. Minn tal-Karmnu, eżatt. Eh, u daw, da ma rridx jiftħilhom. Sfortunatament da għatluħ biex daħlu fl-armerija u xorta ħadu l-armi. Dak kienet l-istorja sfortunata tiegħu dar. Fej għatluħ, fej għatluħ, eżatt. Għatluħ fej l-armerija, xu baqa ma rridx ma rridx jiftħilhom. Ma għax jisu l-gwardjan ta' dil armerija kien sewwa. Sew, innutar Alessandro Patrizio Spiteri li kien appuntat mill-Kummissjoni tal-Gvern. Dan huwa notar interessanti ħafna. L-ewwel referenza għalih li ssib li kien involut f'dat teħid ta' affarijiet prezzjużi mill-imdina hija minn Ġan Anton Vassallo xi 60 sena wara li spiċċa l-imblokk. Il-bqija ħadd ma jsemmih u n-notaro dejjem jgħidu, fil-kotba ta' Panza Vecchia u f'tal-Baruni, Azzopardi, eċċetera. E, jiġifieri ara kemm għadda ż-żmien biex sibt referenza, jissemma bħal AP. Spiteri, Nutar AP. Spiteri, li kien magħhom. Iżda hawnhekk ħa ngħidu kontra s-soltu, s-soltu ngħidu fuq id-dokumenti, hawnhekk nuqqas ta' dokumenti, jien għalija tikkonferma li kien hu. meta telgħu l-Imdina u n-nies daru għalihom u bdew jissuttawhom bil-ġebel, eċċetera Għax dan jidher li daħal il-belt. Għandek nutar li qed jaħdem kuljum u f'daqqa waħda jagħmel fuq viċin xahar ma jagħmel xejn, ma jaħdimx. L-ewwel kuntratt tiegħu wara wara dik ir-rivolta li kien hemm l-Imdina jsir fl-Erba' t'Ottubru issibu rreġistrat. Minn Settembru, ġifieri mill-ewwel ta' Settembru sal-Erba' t'Ottubru dan ma jagħmel xejn. opinjoni tiegħi li toħloqha mbagħad minn taf li ġara eċċetera, dak kien qed jiddewwa, kien qed jagħmel kien qed kellu xi jiem ta' konvalexxenza pereżempju middejla l-azzjoni li rċieva ħa ngħidu hekk meta kien l-imdina. Sewwa, jidher mbagħad li ħareġ mill-belt għax fis-7 ta' Novembru nsibuh jagħmel il-kuntratti fl-Imdina. Tal-liema sena hawnhekk? Tal-1798, jiġifieri ftit xhur kważi xarej wara ħareġ mill-belt, ma jissemmix iżjed fil-belt u jidher li mar l-Imdina, ovvjament anke peress li kien dak in-nutar tajjeb li l-Franċiżi għalhekk għażluh biex ikun mal-Kummissjoni tal-Gvern. Jidher li kien u mbagħad mill-ewwel kważi waqa' taħt għajnejn dan l-Assembleja Nazzjonali. Ġifieri kien. U beda jaħdem għalihom. Pro, pro, vabwa u l-kumplament. Jista' jkun li kien ħanejdu hekk, però ma jidher li ejja ngħidu r-rehabilitazzjoni tiegħu mal-Assembleja Nazzjonali, il-Gvern Malti ta' barra l-belt, kienet ġifieri saret fi żmien qasira, x'da prattikament f'Diċembru qed jagħmel il-kuntratti lil Vitale lill-mexxejja tal-Maltin sewwa. Insemmilek żewġ nutar oħra wieħed f'Ħaż-Żebbuġ u l-ieħor Ħ'Attard. Pereżempju, in-nutar Pietru Buttiġiġ li kien attiv f'Ħaż-Żebbuġ u f'Ħ'Attard kien hemm in-nutar Franċesko Saverio Zarb. Daw kienu żewġ nutara jaħdmu f'dawk il-lokalitajiet, wieħed kien intlaħaq b'kap tal-battaljun ta' Ħaż-Żebbuġ, in-Nutar Pietru Pietru Buttigieg. Jiġifieri tas-Samra, dejjem tas-Samra. Li kienu dawn li kienu jieħdu ħsieb l-inħawi tas-Samra sewwa, għax ovvjament inti kellek kellek diversi batteriji madwar it-tlett ibliet jibqgħu sejrin sa fejn illum hemm Paċeville ħa ngħidu hekk sewwa, kollha ċċirkondati fuq il-belt u biex ma jħallux nies jidħlu Marsamxett eċċetera għajnuna kemm jista' jkun. U mbagħad għandek l-inħawi maqsumin bejn diversi battaljuni. Kull raħal tella' battaljun, jiġifieri anke l-iżgħar raħal, jien naf Ħal Safi, kellu l-battaljun żgħir tiegħu bin-nies tiegħu. Il-battaljun tas-Samra kellu wkoll banda imma. Kellu l-banda, jiġifieri kienet hi u ta' Birkirkara li sibna rreġistrati bħala baned, dawk kienu żgur. bil-banda. Ġifieri tas-Samra li għandek il-Ħaż-Żabbut u l-Ħamrun ukoll dik l-erja. L-ewwel banet kienu fi żmien fi żmien fi żmien il-blokk. Kien hemm banet u kien hemm formazzjoni. Kien hemm żewġ banet. U jidhru li kien hemm ammont ta' nies ġifieri fihom. Ekku, ekku. Sawa, eh, kellek, kellek da notar potiġiċ anka s-sem tijaw li nata li ta' fi zmilin blok. Meta ġew l-Ingliżi daw għaw ħatruħ bħala notar ta' ħazzebu, li kien diġà qed jaħdem hemmhekk, imma tawh tawh tawh privileġġ li jkun hu l-unika nutar li jirreġistra atti f'Ħaż-Żebbuġ. Sewwa? Bażikament sa ftit ta' snin ilu kien ikollok dak in-nutar jew tnejn tar-raħal. Tar-raħal li tista' tgħid anke kienu joħorġu għall-politika. Ejju, eżatt, ejju, kien hawn ħafna, jiġifieri magħrufin sewwa. Daw kollha interessanti da ġifieri fl-ewwel ġurnata tal-imblokk irranġa grupp ta' nies ħabtu għal San Anton ġifieri u ħadu l-armi minn hemmhekk. Ġifieri daw kienu għamlu dik il-bravura wkoll. Ovvjament baqa' wkoll iservi tul l-imblokk bħala rappreżentant ta' Ħ'Attard. Michael, Insemmilek in-nutar Salvatore De Caro, Birgu li diġà tkellimna fuqu, Calcedonio Arpa u Michelangelo Portelli. Dawn ħallew dokumentazzjoni dwar l-assedju. Eżatt, huma anke ħarġu mill-belt daw fejn kienu, ovvjament għandek il-belt ibblokkata. Salvatore De Caro kien ħalla nota li Speċifikament l-illum jiena tlaqt mill-belt ibblokkata u mort naħdem fil-kampanja u jibda jidhirli kien ħadem f'Ħal Balzan. Kellek ukoll Calcedonio Darpa li dan għandna nota tiegħu ħalla għandu nota fl-Arkivju Notarili mal-Mixxelanja t'hemmhekk li dan huwa ingħata permess li hu u martu joħorġu mill mill-Furjana, min-naħa tal-Furjana, mill-Bombi, ħarġu minn hemmhekk u ma nafx kif ħallewhom jgħidlek għandhom permess iġorru l-flus magħhom. Tnaqas stramba di għal dak il-perjodu, ma nafx ma nafx jekk u ħiereġ kellu xi jħaslu x'fejn kellhom jaslu. Jider ukoll li din in-nota ġifieri kien iffirma Amabile Vella li kien eks kaval, eks, eks, eks, eks membru tal-Ordni dan. L-ieħor ukoll l-istess ħalla dawn in-noti li huwa ħareġ mill-Belt Valletta. Michael, inti ssemmi wkoll fil-paper tiegħek id-dar tan-Nutar Pietru Antonio Bezzina fir-Rabat. Qed nitkellmu l-erja ta' quddiem il-kunvent tal-Franġiskani Konventwali. għall-benefiċċju tas-semmiegħa minn fejn issir il-festa ta' San Ġużepp u toħroġ il-Ġimgħa Kbira fir-Rabat. Eh, il-kmandant Franċiż Mason wadboh minn hemm fuq mill-gallerija nar it-2 ta' settembru 1798. Incidentalment, ħafna mill-gwidi, jew ejja ngħidu hekk, ħafna mill-aneddoti li nisma' Jingħad li dan qabżuh mill-gallarija tal-Banka Ġora Tale l-Imdina kif ukoll minn xi gallariji oħra fl-istess triq eh, fl-Imdina. Kif kif inhi din? Għall-inqas għalkemm marajt ma sibx għatti notari li dan fuqha, però fil-kodba li nkitbu ftit wara l-imblokk tal-Franċiżi, dawk il-kotba li bdew jirrekordjaw din l-istorja anke minn orali, daw prattika, daw kollha jaqblu li di kienet dan l-inċident sar fir-Rabat u anke tagħmel daqsxejn sens għax il-Mdina ntrebħet l-għada. ma daħ, ma setgħux jidħlu fiha għax il-Franċiżi ovvjament għalqu l-bibien u l-Maltin kienu qegħdin barra u da, da kien hemmhekk ipprova jagħmilha tal-bully wkoll għax da għandek folla arrabjata u toħroġ idur bix-xabla. Fhem, qed ta- qed taffiġa daqsxejn u ġifieri. Ekku, fhem. ekku. Michael, x'sar minnu d-deb u l-ġojjelli li kellha l-mita Madalena Azzopardi Castelletti? Dak każ interessanti, da jidher li kienet kien hemm Mietet mietet intestata jew xi ħaġa hekk. Id-deheb tagħha u l-ġorjelli kienu nżammu mill-Gvern, ovvjament mill-Gvern tal-Ordni, dak kienet jiġifieri dik kwistjoni kienet ilha antika, imma kienu għadhom depożitati għand il-Gvern. Minn xi noti li sibna uffiċjali ta' din l-epoka kien tqabbad il-konslu tad-deheb ta' dak iż-żmien, l-arġentier, Lebrun, Gioacchino Lebrun, biex jistma dad-deheb, il-valur tiegħu, eċċetera U hi kienet ħalliethom li suppost jintużaw mill-foqra. Biss hemm nota tgħid li din għalkemm ħalliet hekk, il-Kunsill tal-Gwerra jista' jużhom għall-esiġenzi li għandu llum. Ovvjament da qed nitkellmu fil-ħamsa ta' Settembru ftit wara, ftit jiem wara eżatt li faqqa' l-irvell ġol-Imdina u għandek il-belt u l-kottonera assedjati mill-Maltin barra swar. Sawa? Michael, inti tagħmel ukoll referenza għal nutar Antonio Delicata propju it-testment li kien għamel Dun Gaetano Mannarino. Hemmhekk hemm referenza wkoll għall-imblok, it-testment ta' Mannarino kien sar fit-8 ta' Mejju 1799 f'Ħal Għaxaq. Ekku. X'inhi raġuni Ħal Għaxaq? Meta meta il-familja ta' Mannarino kienet attiva fil-parroċċa ta' San Pawl il-Belt. Ekku, u kien saċerdot ta' San Pawl tal-Belt. Sakemm ovvjament saret l-irvel tal-qassi. Skur fl-1765 kien involut sew dan. Eżatt. U kien u kien kien imbagħad inħeles. Michael, kif taħħa waqfek? Kif taraħ bħala eroj jew viljan? Għaw ġiġ verżjonijiet tiegħu. Personalment ma studjajtux. Jidherli li qed iqisuh bħala viljen għax hu kixef 'il sħabu kollha, ġifieri da biex qisu jiskolpa lilu nnifsu. Mill-banda l-oħra da l-Ordni waqqagħhom għaċ-ċajt għax da fortizza bħal dik jieħodilhom bi tlieta minn tużżana minn nies tliet ħafna minnhom qassisin. Imma imma kellek l-ewwel ħaġa qassisin u nies ta' professjoni. U erba' minnhom tlieta jew erba' minnhom ġew fuċillati daw. Eżatt, kienu qatluhom. Strangle ta' eżatt. U dendluhom, dendluhom eh, santir. U l-irjus tagħhom, eċetera. Ġifieri wieħed minnhom wieħed minnhom kien mużiċista ma jkien. Eh, ma kontx naf. Iva, mela, kien mużiċista. Inti taf iżjed minn fuq il Interessanti għax santirmu kienet tista' tgħid bejta ta' daqqa li kienu jaħdmu mal-flotta tal-orni ta' San Ġwan. Uħud minnhom daw insibuhom ukoll idoqqu fil-festi dawk id-daqqaqa tat-tambur u l-pifarri jew ta' trumbittieri qudiem l-istatwa l-istatwa kbira jew inkella fil-bidu tal-proċessjoni. Imma dan Mannarino, Gaetano Mannarino, ma kienx ma ġiex iffuċillat. Meta kien il-kapo di tutti dan, fil-dokument dek jgħidlek kapo di tutti. Zgur, u kien, u kien ġifiri li Beda beda jxewwex għal din rivolta ġifieri. Li li nafu żgur dan imbagħad inħeles jiġifieri minn Napoljun di jiġifieri nafuha minn dettalji storiċi oħra. Fis-sens hu anka jidher li l-Franċiżi jiġifieri rridu jagħmlu ħiroda tal-Maltin speċi li dak kellu l-ħila jqum għall-ordni, eċċetera. Nafu li Triq Sant'Anna ġiet imsemmija Ruman Narino. Reġa. Hemm triq oħra bil-Kirkara. Triq oħra bil-Kirkara ovvjament issemmit ħafna snin wara triq Mannarino, imma fi żmien il-Franċiżi da triq Sant'Anna bidluha triq Mannarino, Rom Mannarino. Sawa. Ehm, ġifieri da provaw jpenġu bħala l-hero tal-Maltin kien ta' skola fejn skola. Ma setax ikun. U kellu anka diversi kodba, eh, kellu kellu libreriji eh, madwar id-dar kollha. Familja jiena anka rajt il-patrimonju sagro tiegħu jidher li kienet ukoll tat-tajjeb. Ma kienx jiġifieri nieqsa minn proprjetà kellha kellha anka skjavi magħha, firri skjavi meħlusa ngħidu hekk għax kienu kienu xi tnej jidher li kienu ma' nomistitis jissejħu. Interessanti dik. Michael imma innutar Antonio Delicata x'kiteb? Dan. F'dan it-testment. Eżatt, da jidher li ħareġ. U ma Mannarino biex nibdaw hekk imbagħad barra l-belt biex jipprova jwaqqaf dir rifolta jisu medjatur bej il-gvern Franċiż u l-Maltin. Ovvjament da ma seħx u spiċċa kellu joqgħod sentej barra l-belt. Sawa, e, jidher li kellu oħtu toqgħod ħalaxa Kien jisimha Diana, kienet miżżewġa t-tabib Carlo Azzopardi, da kollu joħroġ minn dan it-testment. Minn dan id-dokument. Minn dan id-dokument. U fija u jsemmila jagħmel dat testment ħalaxa e, jitlob li jekk pereżempju jmut u l-belt tkun għadha mhux mirbuħa ovvjament jindifen fil-knisja ta' ħalaxa, iżda jekk tkun mirbuħa l-belt u jindifen fil-knisja ta' San Pawl il-Belt fil-oqbra tal-qassisin, li jidher li għadhom jeżistu San Pawl il-Belt sewwa. U ndifen? U ndifen terġa' mbagħad li jidher li għamel testment ieħor li jidħol wara din l-epoka, però jidher li midfun Birkirkara. Anke hemm tradizzjoni orali marbuta magħha din li jidher midfun Birkirkara fil-knisja l-antika. Fil-fatt anke wara l-imblokking spiċċa jservi fil-knisja ta' San Ġiljan. kien talab li u mar hemmhekk iservi fi knisja ta' San Ġuljon. Eżatt. Però jidher li għamel testment ieħor żmien wara. E, F'dan testment ovvjament ħalli l-oħtu semmi l-ħuħ li kien qassis ukoll Dun Antonio Mannarino ta' San Pawl il-Belt kienu żewġ qassisin. Michael, fit-tieni gwerra dinija fejn kienu arkivjati dawn? Dokumenti notarili. Fit-tieni gwerra dinija ġew ġew bombardjati darbtejn. kienu f'post mill-arkivju notariji li ttieħdu f'post għas-sigurtà waqgħet bomba fuqhom. Ittieħdu fejn illum ukoll hemm il-Berġa tal-Italja, fil-fatt anke waqt ir-restawr issemma li kienet intlaqtet fil-gwerra, u hemmhekk ukoll reġgħu ntlaqtu. Finalment infetaħ imbagħad l-arkivju notarili fi Triq id-Dejqa l-Belt. Fejn imbagħad hemmhekk eventwalment 'il quddiem instabet il-kantilena. Propju fil-Strada Stretta. Fil-Strada Stretta, eżatt. F'liema naħa? Verament ma nafx. Għal-beneficju? Ma nafx eżatt fej kienu jsemmu li kiena. Però dak kienu rridu jsibu post. Għax inti trid qis li strada stretta ma kienitx eh, post eh, li jħalluk tirriċerka b'dak id-daq u l-istorbju. Eh, Ovvjament torrajt iktar fil-axija dak. Eh, dak iż-żmien fil-fatt eżatt kienu. Imma kellek il-jukeboxes għaddejjin, eh? Jukeboxes għaddejn il-ħin kollu, eżatt. Eh, u ma ridu anka jsibu post, ġifiri, għax l-arkivju notari li ma setawx idumu ħafna minn ajru. Inti titqis li għalkemm inti għandek il-gwerra għaddej, imma testmenti jridu jsiru. Ġifiri, għattijiet qed isiru ta' u xiri. Kellek min, per eżempju, sar senjur jixtri l-bini waqqa fil-gwerra u beda jibniħ u għavolja nizlin il-bombi, għet jinvesti fil-bini ġifir, naħseb jgħal trend tagħna l-Maltin li dejjem. Huwa dokumentat ukoll fil-atti notarili dawn. Iwa, żgur għax inti fej għandek proprjetà immobli trid tagħmel il-kontratt notarili sewwa ġifieri. Apparti li jġieli kien notar jidħol f'affarijiet oħra, jien naf. Per eżempju l-għoti tal-George Cross qiegħed imniżżel f'att notarili man-nutar tal-gvern. Interessanti. Dawk per eżempju n-nutara tal-gvern huma interessanti ħafna għax inti għandek tenders tal-gvern li kien li qed ikunu rreġistrati b'atti notarili mal-kuntratt jiġifieri naf li li fuq għal sempliċiment tiswija ta' triq per eżempju kont issibha rreġistrata Fatt nota li li man notar tal-gvern. Michael, barra dan il-paper li ktibt inti ma Dr. Joan Abela, għamilt ukoll diversi riċerka fl-arkivju notarili u kol eh, tikkompila għal program televiziv eh, l-istazzjon nazzjonali il-program blisem ta' skritt. Eżatt, issa dis-sena qed ikompli ħaddieħor, kont fil-sena l-oħra għamilt l-aħħar għamilt madwar mit program. Interessanti. Kienu interessanti ħafna. Eh, Programmi osra. Ħames minuti kollox. Effettivi. Imma kienu interessanti għax anka li jas testallimt minn epoki differenti. Per eżempju, tiftakar tiftakar xi żewġ jew tliet episodji eh, f'dan l-iskritt. Eh, mela ħad sandaħlu Dejjem fil-qosor. Mill-find, mill-sej bil-ġbiħ tiegħi, ħanajtek li għamilt fl-arkivju notarili. U marbuta wkoll mal-programm li għamilna Sewwa, f'waħda mis-sejbiet tiegħi, jiġifieri kważi lanqas rid nemmen li sibtha, kont sibna li saret elezzjoni biex jiġi maħtur il-leader għall-Kungress Nazzjonali fi żmien l-imblokk, li hija litteralment qed jivvotaw in-nies. Sewwa. Dak iż-żmien? Dak iż-żmien, fis-sbatax ta' Frar 1799, saret din l-elezzjoni s-siġġiewi Meta daw qed jgħidlek li ltaqgħu ma' Boll, in-nutar, in-nutar qed jirreġistra n-nutar Nicola Azzopardi, sewwa? Ġifieri qed nitkellmu ftit ġimgħat wara li Dun Mikiel Scerri u Guglielmo Lorenzi ġew fuċillati daw f'Jannar. Xi xahar wara, eżatt, xi xahar wara da ġie Boll kienu qallhom isma' għandkom għandkom assembleja, ejja nagħmlu elezzjoni, jiġu eletti, eċċetera, sewwa? U da jidher li kienet jiġifieri ġiet imħabbra bid-daqq tat-tambur fil-pjazza tas-Siġġiewi waqt il-quddiesa li kanta li nsejħulha l-kantata aħna li hemm din l-elezzjoni u li għandhom dritt u dover li l-kapi tal-familja l-kap tal-familja jivvota f'din l-elezzjoni l-missier eżatt biex jeleġġi l-bniedem deputat biex jintervjeni fih fil-kungress ta' matul il-gwerra. Kienet l-ewwel votazzjoni? Kien jista' jkun li kienet l-ewwel votazzjoni għalkemm nafu li pereżempju l-Università l-antika kien il-ġurati tagħha kienu jsiru b'elezzjoni tan-nies. Jiġifieri ma nqisux li Malta ma kienx hawn element ta' demokrazija. Il-Fratellanzi pereżempju kienu demokratiċi ħafna. Jiġifieri kull membru jekk il-kap tar-rettur tal-Fratellanzi u l-Gran Mastru u l-inqas wieħed u dak li jbigħ il-ħaxix kellhom vot wieħed fil-fratellanza. Jiġifieri, jiġifieri kienet, kienet b'mod demokratiku ħafna. U kienu jagħmlu konsulti fl-oratorji, naraw dal-oratorji. Tajjeb li ngħidu li fi żmien il-Franċiżi ġiet ippubblikata l-ewwel gazzetta. Ġiet ippubblikata l-ewwel gazzetta, ngħidu la gazzetta tal-gvern, ma kienx stajx tikteb ittra u tagħmel l-opinjonijiet tiegħek sewwa. Ġifieri kien hemm kien hemm dawn l-idejat. F'din l-elezzjoni ġifieri ħarġu ħamsa min-nies sewwa biex u ovvjament li qed saret elezzjoni bil-voti n-notarji jirreġistra l-voti vvotaw madwar xi 225 persuna u ġie elett Tun Lawrence Saliba b'194 vot. Ġifieri biex jirrappreżenta s-Siġġiewi. Dejjem qassis. Ġie qassis, però ma kienx fis-sens kellu ħuh ukoll li ħareġ għall-elezzjoni u ġab żewġ voti biss. In-nutar innifsu li kien kandidat għal din l-elezzjoni. Michael, sejboħra. Kellek it-tabib. Sejboħra, ġifieri da ssib, ġifieri affarijiet. X'sibt iktar? Per eżempju, jien kont ħdimtu kienu interessanti daw il-kuntratti tan-nutara tal-gvern. Għal dal-programm, per eżempju, jien kont qed naħdem fuqhom, kien hemm, per eżempju, għalkemm kelli referenza għalih, per eżempju, il-qabar li kienu mitfunin fih il-vittmi tas-7 Ġunju. Rajt kelli referenza għalih mill-Fondazzjoni ta' Enrico Fortunato Mizzi li jħossibha Richard Muscat minn artiklu tiegħu. Da, per eżempju, mbiħħ lil Eric Mizzi, peress li sar meta nxtraw l-oqbra fejn sar il-monument. U il-vitm biex ma jgħidlek biex ma jiġix ipprofanat, bijawh il-Nerik Mizzi biex jidfen il-ommu u l-missieru ġo fih. Missieru ovvjament kien meqjus bħala l-missier il-patrija Maltija. Ġifieri ara kemm hi oġġett sabiħ. U jgħidlek dan difnu fih il-patrijotti ta' sette ġunju, jifenni, naħseb jenna kultant. Interessanti. Għal-kem tkun qed tagħmel riċerka storika, jisek tħossok emozjonat b'daw id-dettalji li jinnu tara jkunu qed jagħtu. Tifimni? Michael, ħajkolli nwaqfek eh, ħatna lura l-epoka gallika l-irvellijiet li kien hawn Malta, meta l-Maltin qamu biħġarhom kontra l-Franċiżi, perjodu interessantissimu ħafna fl-istorja ta' Malta bejn Ġunju tal-1798 u Settembru eh, tal-1800. Nittama eżis semija li ħattu gost eh, tisimaw xkellu xiejdilna il-mistiden tal-lum eh, Michael Buħaġar f'dan il-programm interessanti mill-arkivji. Wieħed jista' jerġa' jisma' dan il-programm u programmi oħra mxandra fuq dan l-istazzjon permess tal-poddati li wieħed isib fuq netondemand.mt. Ġimgħa oħra, mistieden jew mistiedna oħra li jirrakkuntaw dwar ir-riċerka tagħhom. Grazzi mill-ġdid Michael, nawguralek aktar riċerka u aktar studju. Jien ma fadalli xejn aktar għallum appuntament ieħor ġimgħa oħra fl-istess ħin għal programm mill-arkivju fuq netfm kif ukoll netfm.com.mt. Niltaqgħu ġimgħa oħra